سیدا قد خواست حق روجي دا کن کرم كن سیدا سيدة تبخير خو روجي چیه؟ مبدی فهم كرن بله روژی در عربی دا صوم تيقوتن صوم در لغت عربي دا معنا امساک امساک یعنی خو گرتن خو دور کرنا جخورن و او جوخارن جماعه بنیت کی مخصوص جبو خدا جویارا روزی تیگوتن بله سیدا سیدا درجه روژی دی اسلام دا او خیره و چیه تو خیره خمر بله روژی رکنکیش ارکان اسلامه قرآن ثابته بقرآن حدیث حدیث پیغمبر عليه و سلام ثابته و امت ثابته اینکار رکنیت روژی کفره یکی که اینکار بکه او کافره و رجی گناکار گناکی پر که خيراوي حق روزی دا پر حدیث حضرت پیغمبر عليه و والسلام هاتنا روایت کرن دا حدیث کی شریف دا پیغمبر ما علیه و والسلام دو بیجه تمام عمل ابن, ابن آدم یعنی عمل انسان جی انسان رانه الا روزی جمرایه یعنی انسان جبو من جبو خدا یعنی خود تی دیلا خو برچی دیلا خود جیما او او جهین کی شهوت و کیف خود خدورت که خدا جل جلاله دبی روزا قیامت مکافات روزی ازی بدم ده حدیث کی دنی دا پیغمبر ما علیه صلات و سلام دبیجه دبی روزی جنت جنت یعنی محافظه گناه یا قیامت دا محافظه انسان دکه جاگره جهنمی ده حدیث کی دنی داجی پیغمبر ما علیه صلات و سلام ده بیجه انسان رو کی جبو خدا روزی بگره خدا جل جلاله هفته سال وجهی وی ویج آگره جهنمه دورد که حدیث پرند وی موضعی دا ام زیده ذکر ناکن وقتا مکنن بله بله سیدم سیدم و بسا جماعی کرم خوازن که بفهمه جماع چیه بله جماع چوندنا میر که هر لوینا پیره که او جرا جماع تگوتن روزی دا حرامه او کفارت لی انسان کبه یعنی جنسل ایلشکی که بزمان آنا جرا تگوتن بله سیدا سیدا روزی لسر که واجبه شرط وجوبه روزی چارن اول اسلامه یعنی ایک روزی لسر فرض به وقتا که مسلمان به واجبه که روزی هات مها رمضانی هات روزی بگیرن اید دیا بلوغ لسر صبیا نواجبه اما جوان تی قبول کرن ای سسیا عقل لسر دینا روزی نواجبه ای چارا قدرتا لسر روزیه یعنی انسان نه نخوش به یا خود نه سفری دا به وقتا سفری دا به مشیقت هبه کاره نگره بله سیدا سیدا فرض روزی چنه فرض روزی سسینه یک جه نیت انسان گرد شوی دا نیت خوبینه که از صبح روزی فرض بگرم یا یا سنت او اید دیا خم محافظه کرنا خور جفخارنه جماعه که جنسی مناسبت و مگو چون نابال پیرکه او ای سسیا تعمدا قیعه یعنی که انسان خو ورشینه مخصوص گەرە خون حافزت کە وێ چاخێک مەخصوص خوڤە ڕەشینە ده بەتاڵ دەبە نیت نیت ڕۆژیە چەوە و کنگی مەرم نیت نیەت فرض فەرزدا وەختا کو ایوار بود نابەینا مغربی و ئۆکوهێ شەوەق نەدایە دەوێ ئارایەدا گەرە مەرو که نیت کو نیەت شەوێدا چێنەبە ڕۆژیا فەرز نابێنێ گەرە شەوێدا نیت نیەتا ویدا یعنی قلبی ویدا چێ ببە کو از صبح روزی بگرم کافیه اما یا سنت دا که شوق دا جی سکی نخور بوان ستیک روژی پی دشکن جه چی نبو به کارن یه تاخو بینه و روژی بگیره بله سیدا سیدا روژی به چه بطال دبه؟ بله ستیک روژی بطال دکن ده چستن تشتکی که قصدی بگی جه هندره انسان یعنی انسان بخو یا خود پوز خدا یا خود مثلا د پیشی و پاشیا خدا الحاصل د بدنا انسان دا د جی وکری دا د قلک یکی دا مخصوص تشکی داخلی هندره خود که اویا روزی به دشکین و یک جی ورشاندن که انسان مخصوص ورشینه روزی دشکه که اما به حمدی وی لیچه به زرار ناکن یک جی جی چون چوندنا بال پیرکه یعنی جنسل ایلشکی او جی روزی دشکینه او کفارت و او قضا کردن انسان واجب ده به یک زیجی انزالا منیه جم باشرته یعنی انسان به پیره کا بلیزه یا خود مخصوص به خود بلیزه حتی که منیاوی وره روزی بطال و اما که به حمدی وید خود راز وی وره یا خود مثلا تفکر تستکی به شهوت کر منی جهاد افجی اصرار ناکه و یک جیجی حیده پیره که بکبه حیده روزیاوی بطال دبه او نیفاسه او دین بونه انسان کی که دین ببه روزیاوی بطال دبه او ای سونه ردت نعوذ بالله انسان جی اسلام دره مرتد ببه کافر ببه روزیاوی بطال دبه Seyda ve bahsa meni u hatine kirdi rojida. Bale. Yani insan ki pirek ah bileyse o meni ne mezi vere. Durmayı çavaya. روزی ناس که لیکن در روزی دا مذهب امام شافعی دا وقتا که تهلوکا منی و حاطنه هبه حرام لیستکا بیرکه لیکن که منی نه روزیاوی صحیحه مزیوره زرار ناکه او مزی مبری مگو دزمیجی دشکنه و نجسه گره بیشوشتن بله سیدا سیدا سنت روزیه چنه؟ بله سنت روزیه سسینه سنت کو وقتا مغربو یعنی انسان زانبو کو مغربی زو بفطره و سنت سحور تأخیر که یعنی درنگ بخو بخونیزی شبقه و ای سسیا ترک خبردان نباشه سنت کو انسان چوا کو زکیوی بروژیه زمانی وی گوی وی چعبی وی بتونی اعضای وی بروژی بینجه تشتی نباش سیدا و گو تشتی نباش بله. تکاس خبردان نه باش بکن اف تشتی نه باش چنه تو اخو خو مرد مکروه در روزی رمضان دا یا روزی سنده دا انسان خبردان نه باش بکه وک جیرا وک خبرا غیبت مثلا افترا اوانا هانه تشتيكو که حرام شریعت دا انسان سنتك حفظا خجيبك ومكروه وان تشتابك حتى باش کرنا بشهوت انسان پیرکا خپاش بکه اویه هانه مکروه سیدا انسان که که بیر بکت تشکی بخواه درمای چاوه وقتا که جبیر بکه تشکی بخو حتی جبیر بکه جماع جیب که اویهان معذرت زرار ناکه اما که عمدی بخو اویهان روزی بطال دبه سیدا سرشوشتن چوه؟ سرشوشتن کتاب فقه دبن که انسان آوه به مسین جور دال خوکه اویا زرار ناکه لیکن که انسان خود حوزه راکه خنوق بکه آب هره هندره گویوان افیاهانه روزی دسکی کزان به اوی خنوق بکوی ایلا آف هره هندره قلکی گویوی گره خنوقی آوه نکه بله سیدا سیدا روزی دا بینا خوش نول خوکه چوه بینا خوش جی مکروه بره مگو سنتا که بتونی اعضای انسان روزی بن حتی نهیرتنا لتشتی پر مزین باس نینه یعنی چواز که بر روزیه برا گوی مرو جعوه مرو پوزه مرو زمان مرو هر تستی مرف بروجی بن باش اوکو مرف محافظه بکن سیدا انسان کی روجی بگره ولمج نکه دلمایی چیه مرف نکاره بيجا روجي بطاله و وقتی که توبه بکه لمیج بکه لمیجا خوشی قضا بکه الميجي قز... يعني روجي قزاناك روجي لسير راضبة لكن أب أركان إسلامي مدبع سال الميجي داغو روجا قيامته محاسبة أولي د حق لمیجه دا تکرن انسان کی کد لمیجه دا بمینه د عمل خوی دنی دا د دمینه بله سیدا سیدا د جا روژا دا روژی گرتن حرامه نای گرتن بله سالی دا پنج رو روژی گرتن حرامه هر دو روز عیدانه عیدا رمضان و عیدا قربانه و سه رو پشتی عیدا قربانه که ایام تشریق جراته گوتن وان هر پنج روزی گرتن وان حرامه بله سیدا روکی جی مکروه مکروه اوه که مرو نکه چیتره روزا شکی روزا اول رمضان که مرو نظام به روزی یا نه روزیه اویا هنه مکروه ایلا که لقای روزی گرتنا عادت مرو وره مثلا مرو هر روزی پینشما روزی دیگره او روزا پینشمه به زرار ناکه روزا شکی بله سیدا سیدا یک وقت در روزی دا جماجه چه بو یعنی بله. دوینا خو بله. او حکمه وی چیه؟ در رمضان دا چشتی که کفارت پی واجب چون دینا بال پیرکی و یعنی جماع یکی که خوشبیر نکه بقصدی چوبا پیرکا خود جماع جی چی بو ها پیرکاوی ها ای غریب لازمه که روزیا خو یعنی قضا که و کفارت بده کفارت جی اولی اوی عبد کی که عبد هبن اوی آزاب که عبد تنبون اوی دم مهل سرهف روزی بگره یعنی کفارت اوی ده مه روزی گرتنه کار بود ده مه سر هف روزی جی بگره اوی شیس مسکینی فقیری طعام که هر یکی کلمکی گنم دوان بله سیده سيدة يك روجي دا وقتا بقصدي روجي بخوا بله او چیه شي سيدة مذهب امام شافعی دا ايك قصدي روجي بخو فرض السري اوك توبه و روزی خو قزا بك ج قضا کرنه پیوا تشتکی لیناک هوا لکن ده حضور خدا دا گناهی وی دبینه اگر خدا وی عفو بکد که یعنی توبه کی باش بکه اوه خدا وی انشالله عفو بکه و تام توبه نکجی او خدا دمینن اما سر هنگی مذهب اسلامی در مثلا مذهب امام حنیفی مذهب امام جعفر هنگا گوتیه او جی اوه دمه روزی کفارت بکه مذهب مدال سر فرض اوه توبه بکه و روکی روزی قضا بکه بله سیده سیدا انسان کی کو مر رحمت کر بله. و روجیاوی هبه قضا دستیوی دا هبه و نگرت به او حکمی چیه سیدا انسان کی کو بمره و روجیا فرض سره هبه و نگرت به قنج اوه که اقربایی وی نیز جبروا روجی بگرن و چاخه فرضیت لسری رادبه وقتا که جبر و نگرن گره جبر هر روز کی و کلم کی گنم جمالی وی بدن بله سیدا حتی انسان اختیار که مثلا اختیار بیه ضعیفی نکاره روزی بگیره اوی جزبر هر روز کی روزی و اوی کلم کی گنم بده فقیران مثلا پیرکا به حمله و پیرکا که صبید یعنی شیر دیده صبیه خو اوانا هانه جی وقتا که پیرک جنفسا خو بترسا که شیر دیده صبیه یا خود به حمله ضعیفه که روزی بگیره اوی بلاکی وره سروی اوی نخوش ببه اوی گارن بفطرن لکن اوی روجا خو قذاب کن اما کو جسابیه خو بترسن وي شاخي هم قذاب کن و هم جیجبر هر روش و اوی کلم کی گنم بدن فقیران بله سیدا سيدا روجی دا وقتا که و هايزا بله روجيا وان سیدا؟ ای پیرک وقتا که حیزا مگون کار روجی بگره لیکن پارشی اوی قذاب که روژی آخو اوی قذاب که روزی تی قضا کردن اما لمیج نای قضا کردن فرضیتا لمیج اونما لمیج یا روزی بیتره اما خدا جل جلاله العباد خو رحم کریه جبو خاطره که لمیج دائم تی تکرار کردن خدا ویاش بیره که عفو کریه نلازمه لمیج قضا که اما روزی قضا که چونکی روزی هندکه ساله مهکیه یعنی کفارت نم کفارت لینا کفنا بله سیدم سیدا دروژه دا نینوک و تراشبونا رو پر او چوه اوانا مباح حلال لكن قنج او مرد وقت فطاری دا نینوکی خوشی که پوری خوانشی که و الا حلال وقت یک احتیاجی هبجی کارب که سیدا انسان که دروژه دا مسافر به ریلی به درمایی چوه مدبعسا لمیجا سفر دا تشتیک مذکر کرد تشتیک سفرا که ببه سبب المیجا قصره و جمعه یعنی که قصر و جمع تدا جایز به دوان جیا تمامی دا جایزه که انسان روژی جی بخو یعنی سفر دا جبو مشیقت انسان چوا کار المیجا خو قصر و جمع بکه کار روژی جی بخو حتی وقتا که مشیقت زیده تر به روژی بخو اوجی چیتره لسر هنکی مذهب اسلامی حتی گوتنه دی سفر دا روژیش خو ناین گرتن حتی حدیث کی پیغمبر مهیه دبی لیسه مینم بریم سیام و فیم سفر دبی نج قنجیه نج باشیه روزیه د سفر دا وقتا کو مشقت زیده تر به سیدا طب وید پیدا روزیه خو قذاب که بله او روزیه قذاب که اویا فرزه بله کفاره چی لازمه کفاره چی لازمه سیدا د پاشی وادا بله های مرجتنه کمالا آزانده بله عمر نام بخواه درمایی چوه که انسان نان بخو نزانه شوق دایا و پشتی شوق جی نان خور به دوام بکه او روجیاوی جی را حساب نابه و قضا بکه معذوره و او روجی حتی ایواره او خبر چی بیله نکو ای بیجا وای روجیا من بطاله و زی اندی بخم او اندی نکاره تشکی جی بخو او روکی جی قضا بکه سیدا در روجی دا بله وقتا پیرک خوارنه چیت کن و جبوی که بفهم کاب به خویه جارنا تمت که زمان خود نیف چوه بله اویا اصرار ناکه کتاب فقه و مسئله ذکر کن دبی پیرکا کوانی یعنی یک خور ناچید که کاره طعم که بکه دوی خو لکی شرطه که تشکینه چه خوره که شوره یا نشوره اویا ریجی را هیه بله سید سیده هنگ زاروک هنه کن بله دوی الهی گرم روژی بله مرد بله نه نه مرد چاپ که که هفت سالی بودن جه هفت سالی پیوا گره مرو امری وامکیانه بگرن حتا امکان ببه باشتره وقتا قوتا وانجی را مرو وان هینی روزی و المیجی بکه باشن حتا دها پیوا یعنی وان الحاح بکه دها چیتره بگرن باشتره بله سیدا سیدا جارنا مرو ده بهیزه بحثا احتکاف کن بله اف احتکاف چیه تبخیره ما بیفهم کرن اعتکاف معنا عکوف یعنی سکنات جامعه دا انسان که به جامعه یعنی که به مال خدا جبو خاطر طلبا عفو گناه هست اعتکاف ده هر وقتی دا سنت که مرد که به جامعه جبو خاطر که خدا گناه مرد عفو بکه لیکن در روزی دا خیراوی مستره خصوصا ده ده پاسین دا پیغمبر علیه وسلم پر جاراج اعتکاف درنت کرد اما یعنی تمام عبادت دنی خیروان در رمضان دا زیده تره حتی در روایت که حدیث دا هی عبادت در رمضان دا خیروی به هفته در غیر رمضان دا اینجا اعتکاف خیروی بیتره در ده پاشین دا جبوک شبا لیلت القدر جهه سنت مربک به اعتکافه که انسان کل خود نظر بکه دبه واجب وی چاخه مثلا چند روزه یا چند سحتا کاره تعیین بکه و بکه به احتکافه بله سیدا سیدا جی احتکاف را نیت لازمه بله وقتا که انسان اول پی خو آبت نافدر جامعه او نیت بینه یعنی نیتا من اوه از کبم احتکافه یا از بنیتم در جامعه داد سکنم وقتا که مثلا جامعه درکت دیسا او احتکاف دقده که دیسا تکرار کرد هات کرد جامعه گره دیسا نیتا خو بینه بله سیدا خدا جمراسی اجمعین بله سیدا سیدا در دا بله لازمه مرو روز خو و شب خو چه در باز که چه ده هاب خیره در رمضان دا مگو سنت مرف زیده ذکر و عبادت بکه خصوصا قرآن خواندن چونکی قرآن در رمضان دا نازل بیه و حدیث هید به صالح جار که حضرت جبرائیل در رمضان دا قرآنش پیغمبر مرا سری حتی پاشید دخن حتی سال پیغمبر ما وفات کرد حضرت جبرائیل دجارا پیغمبر مرا قرآن خواند ایجاد حدیث کی پیغمبر ملا علیه و سلام دبه کسی که مها رمضان برو روزی بگیره و به شفجی راب ذکر و عبادت یعنی لمیجا تراویح بکه مفسر حدیث لسر تراویح جاری کرنه دبه وقتا که عید بسر داوره یعنی رمضان بقده او انسان خدا جل جلاله بتونی گناهی وی عفوت که هاوی که نوز دیاخ بوبه چوا گناهی وی نامینن گناهی وی تنن آ آه وقتا که برو روزی بگره تسته مخالفه روزی نکه بشف جرابع عبادت بکه خدا وصا گناهی وی عفوت که بله سیدا اه، هن که هنه روزی دگرن لی حیفزا خوش گناه ناکن بله تنری اه، سر حتی وارد قعوادانه و فایز را مشغولن درما انسان چوه بله روزی گرتن اطاع امر خدا خدا گوتیا روزی بگرن مرف دگره وقتا انسان کی که روزی گرتنی دا اطاع امر خدا بکه و گناه دنی بکه دیمک وی امر خدا ناز نکریه ده حدیث کی دا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دبیجه هنکی انسان هنه روزی دگرن غیر تیبونی و برچیبونی پیواش روزی وان تستکی ناگی جوان چونکی به امریا خدا دکن کن نظرا حرامتكن مثلا غيبتكن جبروي هواي روجيوان معن بطال دبا يعني خير روجي بجناها بطال دبا بله آه، سیدا آه، د التراويح هذا كو قضاي مرب هذن مرفي تراويح بكي يا مرفي قضاي خبكي ايك إيه، قضاي هبن او سنت السنة که لميجا تراويح هاجي سنتن جبروی هوای انسان قضاوی هبن هر جامعه قضای خوب که انشاءالله خودت علا خیره تراویح حاجی بده که گره قضا بکه بله سیدا سیدا مرف جماعت که باشه قضای خوب بله یا مرف شخوراب تنیب که دها قنجه وقتا که امام کی مرف هبه اوجی قضای بکه مرو وی تف قضای خوب جماعت بکه او یا سنت باشه اما که مرو قضایا لدو تراویح سنت بکه اویا هانه مرو تک بکه چیتره چونکی لمیجا فرض لدو سنتا نه کرن چیتره یعنی قضا فرضن و تراویح سنتن ایک قضایت که قنج اوه کشخورا تک بکه بله سیده خدا جو راضی به انشاءالله اجمعین بله سیده خدا جو راضی به انشاءالله سیده روژی سنت چوانن بله روزی سنت جی حشت قسمیوان هنه سنت مرو روزی بگیرن اول شش رو شوالن يعني دبشتي مها رمضان دا که دبشتي رو عيد دا شش رو مرف بقرة هذيا هاني خيراي برمزنا دا حقيبي دا حديثي بيخنبر هنا و يكجي دهكي حجية يعني بري عيدا قرباني او دهر وي مهي مرف بقرة افجي سنته و سنت روز عرفه ایوار عید قربان غیر حجیه انسان که نل حجی به او روزی مرو روزی بگره خیراوی پره بله. مثلا یک شکل روزی گرتنی اکثر مها شعبانه مها شعبانه مها بری پر پره مرو روزی بگره افیاهانه بخیره و شکل کی روزی سنت او که اشهر الحرم چار مه محرم هنه بله. وانا هانه مرو روزی بگره سنتم یعنی دوان هر چهار دا روزی گرتن اندی معرف تفکا بگره هنگی وام بگره اکثر وام بگره افجی بخیره بله. و شکل کی روزیا سنت معرف جمعه سیر رو روزی بگره یعنی مثلا هر ده روزا روز کی بگره خدا جل جلاله عمل مرف دهقات حساب که هاوک معرف تمامی روزی گرته به افجی سنته بله سنت و روزی گرتنا ایام البید مثلا چارده مهی پازده مهی شازده مهی افجی سنتن مرد هر مهی دا بگرن و روزی گرتنا روز کی فطراندنا روز کی افجی شکل کی روزیه روزی حضرت داود بی علیه السلام دبی روکی روزی گرت روز کی دفطری اف شکل جی سنت مرد روزی بگره و یک جی روزی گرتنا روزا دشم و پینشم آیم بله روی دشم و پینشما پیغمبر ما علیه السلام اکثر سروان هر دو روزا دسکنی دشم و پینشما به روزی بو دبیش پیغمبر ما علیه السلام هات پرسیان گو چما زیدت دشم و پینشما روزی دگری پیغمبر ما گو روز دشم و پینشما دا عمل انسان د چه حضور خدا خدا پرج روزی حس که ادخوزم از بروزی بم عمل من هر حضور خدا د روایت کې دنی داد بیس پیغمبر مته پرسیان د به د چما روزا د سمې روزي دګری پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم د بیجه از روزا د سمې والدی ما و روزا د سمې وحی لسر من نازل جبر بروی هوای از روزی گرتنا روزا د شمې حستکم بله سیده خدا شما راضی بشه سیدا در روزیه سنت تا بله پیرک به ازنا میره خودکاره روزی بکره. میر کل مال به پیرک به ایزناوی نکاره روزی بگره گره ایزن جیب خوزه هی بگره بلکی دناو روزی دا احتیاجی کی میر به پیرک چی بو اما که میرک نل مال به پیرک کاره روزی سنت بگره بله سیدا او سوال کم نت جیه در روزی دا سیدا در روزی سنت دا بله مرف روزی و مرف چو مسافریه که بله دی مرف نخوازه کو خوی مال زان به مرف روزی بله و اوجی اوت که اصرار کرد بگرفته مرف بخو الحاحتك بله اي مرف بخو چوه روزیا سنت مرف کیفیجی انسان کاره روزیا خو بشکینه و بخو مثلا برچی بو کاره بخو یعنی نه فرزت الا حتى إيفار بغري إيا فرض تنكاري بخي إيا سنة تولو قرد حتى نيفروز نيفرو بيبا دليتا خواست بفطري تكاري آه لكن كمرف شو مالا يكي بمسافرتي مرف هير خوية مالي زيادة إلحاح تكاد خوزة مرف بفطرة حتى زانبه مرف روجيجي او که مرف نخو بلکی هنکی قلبی بمینه مرف بخو چیتره یعنی انشاءالله خدا رو خیرا روزی جی مرف را حاصل بکه و قلبی مسلمانی جی مرف خوشت که بله سیدا سیدا که روزی مرفی فرض لمرف چو مرف چاب که اوی مرف قذاب که بله سیدا مثلا که بر مرف روزی نگرد بل مرف چوبه مرف خوربه بی عذر بله و چند سال سریدا در باس بوبن هی مرف قذاب که و گوری سالا بر هر روش کی و کلم کی گنم بدیم مثلا امکانات هبوت پشتی روشی بگری و تا نگرد حتی سالا دن روشی بسر ها درباس بود تی کلم کی بدی بر هر روش کی و تی هم قذاب کی هم کلم کی گنم بدی که 600 غرامه که سالا دنی درباس بود ایجا تی دو کلمه بدی ور حاصل چند سال سر مرو دا باس بوبن مرو روجا قضا نکرده جبر هر روز روش او قاس کل تکرار کن مثلا چار رو روجا مرو قضا هبه چار سال سر دا باس بو چار جارا چار کل یعنی چار جارا 600 غرام تی کفارت بدی بله سیدا لی سیدا کو مرو قضا خو کر مرو روجا خو قضا کر بله. و یانس کفارت نه مرو بده اوجی عینی هر چقا سال باس و دیسا زيادة به ناد بسي قضا کرنه دا اندی زیده نابا لكن او كفارة مرف دين السي مرف دا حتى مرف بمرزیج مال مرف اه، گره داين مال مرف تنبا اقربای مرف بدن باشا او جي تنبا اندي اي مرف هرا حضور خدا خدا مرف عفو بك دك انسان اکو توبه کربه الله خداوی عفو بکد لجو راضي بالسيدة السيدة دروجيا سنتا بالي يعني إنسان كي غيبته بك افتراب بك تشراب بك بالي اه، حكمه روزیا سنت دا وقتا که وان گناه از انسان چید بن او روزی خیراوی نامین یعنی اصل روزیه ده چه لیکن دی یا فرض دا خیر کیم ده بم فرضیت لسر مرو راد بده یا فرض دا لیکن خیراوی نقصان ده مینه لیدی یا سنت دا روزی ده چه یعنی سنت خو خیره کیه که مروان گناه کر او خیر جی ده چه بله سیده سیده انسان که که بجنوبت حتی شفاقی رازه بله روزی جتی قبول کرد حتى الشرقية حتى إيفاري إيفاري حتى ملس بي بلي بجنوبات رازي بلي شتي باشوية بجنوبات رازي وحتى ملس بي إزرار ناك أوي سري صبي جنوبات أخهلينا و روجيوي دوام كان اه، جنابت حتى بروجي بقرب جنابت مثلا رازي رازا وبجنابت قريه اوی رابه غسلا خهلینه لمیجا خوب که اما انسان کی جسر صبح حتی ایوار روژیاوی توکی ده جنابت دا درباست به مثلا رازا و جنابت ما او روژی قبول نابه گره قضا بکن بله سید سیدا کو بزانه بونشی مینه حتی لمیجا صبح ابزانه بونجی حتی لمجا صبح کارب مینه لکن سنت اوه قنج اوه کو بشف غسلا خوهلینه حتا اگر کو زان به برو غسلا خوهلینه اوه آب هر قلکی گوی وی هندره گوی وی یا خود قرکاوی داد پوزی وی دا وی هر خوره روزی بطال و اوه چاخه لازمه کو بشف غسلا خوهلینه حتا انسان به روزی دو دزمیجه به جی وقت آب دبه خورد پوزی خورده قنج اوه کو غلغله پرنک یعنی آوه نه پاشا قرکا خوان چونکی تلوکا که آب هر خور روزوی بطال دبه بله سیدا خدا شما راضی به انشاءالله اجمعین سیدا وقتا پشتی جماعی بله که امکانا مربو و شوشتنه تنه به بله دزمیش چوای مربو بگیرن سنت انسان دزمیش کی بگره هی رازه یعنی به جنابت رانزه یعنی بری دزمیجه و حتی در رمضان دا ممکنه انسان که وقتی آوای منیایش پشتاوید قطعه إيه، بلکې عورتی وی ویدا ما به وقتا شفق لیدا او او منی هیج عورت وره روزی بطال طالبه جبروی هوای قنج اوکو إيه، طارتا خو بشو و عورت خوب پاقش بکه که آب یعنی يعني منی تیدا نمینه بله سید خدا جو رازی به انشاءالله اجمعین إيه، در روژیه دا بله. وقتا ملف رادوت باشی با خود خواه و المیجا شبقی نیزه بله و ملف رادزه یەکی و مەرف ڕاکە لەمێژێ اه، تنە و لەمێژ مەرف بله یکی که اه، پاشیره بخو و شوق نیز به و راز زان به که محقق رانا بله میجه بخو نه امینه و یک جی تنه به وی شیار که یا خود صحت و صحتا بزیل وان تنه به اویال سر حرامه که رازه گره لمیجه بکه هی رازه اما زان به اوی بخو امین به اوی را به یا وی هنکی وی شیار بکن و چاخه کار رازه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحبتا ما إن شاء الله أو دبان دودا أو دوام بكام